եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է։ Նախորbanությունների մասին համարոտ։ Արցախի ազատամարտիկների միությունն ամփոփել է անցնող տարին։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարն աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարը եւ հայ վիրավոր հերոսներ հիմնադրամի ներկայացիչները քննարկել են Հայաստանի զինված ուժերի եւ Արցախի պաշտպանության բանակին ցուցաբերվող օժանդակության հնարավորությունները։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շփատվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի ազատամարտիկների միությունն ամփոփել է ընթացիկ տարում կատարած աշխատանքները, որոնք նպատակաուղված են եղել նորանկախ հանրապետության ստեղծման եւ կայացման գործում, իրենց ամնացորդ ավանդը բերած պատերազմի մասնակիցների համախմբման ու հայոց պետականակերտման ուղությամբ վերջիններից կատարած արժանավայել գնահատմանը։ Անցնող տարվա ընթացքում Միության վարչության կողմից հաստատված աշխատանքային պլանի շրջանակում կյանքի են կոչվել համապետական ու տեղային նշանակության բազմաթիվ ծրագրեր։ Առանձնատուկ ուշադրություն է դարձվել պետականաշինության տարբեր ոլորտներում կազմակերպության անդամների ակտիվ ներգրավմանը։ Նրանց մասնակցության բանակային ստորաբաժանումներում եւ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրականացվել են ռազմահայրենասիրական կարևորության տարաբնույթ միջոցառումներ։ Միության գործնական առաջնահերթողություններից մեկը շարունակել է մնապատերազմի մասնակիցների արժանապատիվ կենսագործնական ապահովումը, ինչն արտահայտվել է նյութական ու բարոյական օժանդակությամբ։ Մասնավորապես 2018 թվականի ընթացքում բուժման նպատակով 860 ազատամարտիկի ցուսաբերվել է 66 միլիոն 320 հազար դրամ ֆինանսական օժանդակություն։ Միության միջնորդությունների արդյունքում իրականացվել են 41 ազատամարտիկների անվճար բուժումներ Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զինվորական հոսպիտալում։ Արցախյան գոյամարտի առաջին եւ երկրորդ կարգի 987 հաշմանդամներ ստացել են 49 միլիոն 310 հազար դրամ։ Նշանակալի աշխատանք է կատարվել նաև ազատամարտիկների սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Զուգահեռ այս ամենին անհատական հանդիպումների միջոցով ներկայացվել եւ պաշտպանվել են միության տասնյակ անդամների իրավունքներն օրինական շահերը դատարաններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում եւ այլն։ Միությունը հաշվետու ժամանակաշրջանում շարունակել է մշտական սերտ կապ ապահովել հանրապետության պետական կառույցների եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Դուկլասը մեկլուրեր Այսօր Արցախի Պետական Համասարանում կազմակերպվել է աշխատաժողով Արցախում գործող բուհերի պետական հավատարմագրման գործընթացի ընթացակարգն ու դրա համար անհրաժեշտ քայլերը քննարկելու համար։ Այդ նպատակով հրավիրվել են Հայաստանի Որակի ապահովման ազգային կենտրոնի աշխատակիցներ, տնորեն Ռուբեն Թոփչյանի գլխավորությամբ եւ Արցախում գործող բուհերի ղեկավարները։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հավատարմագրումը մասնագիտական ուսումնական հաստատության առաջարկած կրթական ծրագրերի համապատասխանության ճանաչումն է կրթության որակի միջազգայինորեն ընդունված որոշակի չափանիշներին։ Գործընթացն Արցախում տեղի է ունենում առաջին անգամ, մինչդեռ Հայաստանում բուհերն արդեն հավատարմագրման երկրորդ շրջանն են անցնում, որովհետև այն մեկանգամյա գործընթաց չէ, այլ կատարվում է բարբերաբար որոշակի ժամկետով։ Հավատարմագրման գործընթացը բաղկացած է երկու կետից՝ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում եւ ծրագրային։ Արցախյան բուհերին առայժմ թույլ է տրվել հավատարմագրվել միայն մի կետով ներկայացնելով աշխատաժողովի թեման ասաց ԱՌԲՀ ռեկտոր Արմեն Սարգսյանը Առայժմ խոսքը վերաբերում է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրմանը, առայժմ ծրագրային հավատարմագրումը պարտադիր չէ Արցախի բուհերի համար, սակայն համոզված եմ, որ առաջիկայում հատկապես նոր նախագծով բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագծով արդեն նախատեսված կլինի Հավատարմագրումն իրականացնում է Հայաստանի Որակի ապահովման ազգային կենտրոնը։ Կառավարության որոշմամբ Արցախում մասնագիտական կրթություն իրականացնելու համար կրթօջախները պարտավոր են անցնել հավատարմագրման գործընթաց զարգացը։ Ընդ որում գործընթացին նախապատրաստվելու համար կառավարությունը հստակ ժամկետներ է սահմանել։ Արցախի հանրապետության կառավարության որոշմամբ նման հավատարմագրումը, ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումը պարտադիր պահանջ է եւ բոլոր բուհերը անկախ կարգավիճակից հավատարմագրման համար պետք է դիմեն մինչեւ 2019 թվականի դեկտեմբերի վերջ։ Հակառակ դեպքում բուհը կառավարության նույն որոշմամբ զրկվում է լիցենզիայից։ Արցախի մայր բուհում հravirված աշխատաժողովին հravirված էին նաև ոչ պետական բուհերի ղեկավարները։ Որակի ապահովման ազգային կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը մանրամասն ներկայացրեց այն պահանջները, որոնք անհրաժեշտ են հավատարմագրման համար եւ որոնց վերջնանպատակը որակյալ ու մրցունակ մասնագետներ պատրաստելն է։ Լծված եղեք մի վստահությամբ, որ մենք առաջ ենք գնալու, վայելավելու ենք եւ համակարգը կառուցելու ենք այնպես, որ ձեր կրթությունը ձեր ուսանողների համար օգտակար լինի եւ ուսանողները ձեր ճանաչ ճանաչված լինեն։ Ուղղակի շատ հետ չնայենք, շատ չնայենք այսօրվա արկա ռեսուրսներին, բոլորս էլ շատ լավ դա գիտենք։ Մեր ժողովներում էլ այդպես հաճախ տեղի ունենում, երբ որ միանգամից մարդիկ բարձրացնում են ֆինանսական եւ այլ ռեսուրսների հարցեր, բոլորս էլ տեղյակ ենք, որ դա այսօր չկա։ Եվ այստեղ չկա եւ մեր մոտ չկա։ Մեկ տարի է մնացել մինչև հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը, կհասցնեն արդյոք բուհերը կատարել անհրաժեշտ բոլոր քայլերը։ Պետական համալսարանը Արմեն Սարգսյանի խոսքով իրականացրել է մի շարք փոփոխություններ եւ արդեն մի քանի ամսից կարող է հայտ ներկայացնել Որակի ապահովման ազգային կենտրոն։ Գործընթացի նախապատրաստական փուլում են նաեւ մյուս ոչ պետական բուհերը։ Աշխատաժողովը կտևի 2 օր, այս ընթացքում բուհերի ղեկավարները հնարավորություն կունենան անկաշկանդ մտնոլորտում քննարկել բոլոր խնդիրները խնդիրները որակի ապահովման ազգային կենտրոնի աշխատակիցների հետ ու դրանց լուծման ուղիներ փնտրել։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հադրութի շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժնի խորհրդի նիստում ամփոփվել են 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքները։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Նիստի աշխատանքների մասնակցում են 16 միջնակարգ 9 հիմնական դպրոցների մանկապարտեզների տնօրեններ։ Օրակարգային հարցերի շարքում քննարկվել են դպրոցներում առաջին կիսամյակում կատարված աշխատանքների մասին, դպրոցաշինության առնչվող հիմնական փաստաթղթերի վարման, համադպրոցական աշխատանքների պլանների կազմման եւ կատարման, դասաբաշխման տարիֆիկացիայի կազմման, ուսուցիչների թեմատիկ պլանների կազմման, ուսուցիչների վերապատրաստման, արժեքների քննարկման առնչվող հարցեր, որով հանդես են եկել կրթության և սպորտի բաժնի տեսուչներ, խորհրդի նիստի քննարկման են է ներկայացված նաև ներառական կուրսության մեջ ընդգրկված երեխաների համար նպաստավոր պայմանների ստեղծման հարցը, ինչպես նաև փնջային մեթոդ միավորման գործընթացան առնչվող հարցեր։ Քննարկվեցին նաև մանկապարտեզներին առնչող մի շարք հարցեր։ Գործչական բաժնի վարիչ Էդիկ Պետրոսյանը խոսեց շրջանի հանրակրթական դպրոցներում բարոյական մցոլորտի մասին, ամենօրյա միջոցառումների կազմակերպման եւ այլ հարցերին առնչվող քննությունների մասին։ Ինչպես նաև դպրոցներում ընտանեկան ստեղծագործական կապալի ազդեցության առնչվող մի շարք հարցեր։ Նիստի աշխատանքներին մասնակցող վարչակազմի ղեկավար Իվան Ավանեսյանը հազարից դպրոցների տնօրեններին ամենօրյա կազմակերպել բոլոր դպրոցներում ամենօրյա տոնակատարություններ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերի 27-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն Մոսկվա, որտեղ նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կքննարկվեն երկկողմ եւ բազմակողմ ձևաչափերում համագործակցությանը վերաբերող օրակարգային հարցեր։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հարցազրույց է տվել ՕԱՅՆ հնդկական լրատվական հերոստալիքի Global Leadership Service հաղորդաշարին, որը հյուրընկալում է համաշխարհային առաջնորդներին։ Հարցազրույցում Արմեն Սարգսյան անդրադարձել է ինչպես Հայաստանում տեղի ունեցած ցավշյա հեղափոխության, այնպես էլ զարգացող տնտեսական հնարավորություններին։ Հայաստանը բնութագրելով որպես կամուրջ արևելքի եւ արևմուտքի միջև։ Պատասխանելով ամերիկյան զենք գնելու առաջարկի մասին հարցին, որն արել էր ԱՄՆ նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Հայաստան կատարած այցի ժամանակ, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ համագործակցության հետ հավասարակշռելու մասին հարցին նախագահն ասել է. Դա պարզապես առաջարկ էր, կարող են լինել նաև այլ առաջարկներ եւ դրանք պետք է նախապես համակարգել։ Կարծում եմ Հայաստանը միակ երկիրն է, որը կարող է կամուրջ դառնալ Արևելքի եւ Արևմուտքի միջև եւ հենց կամուրջել հանդիսանում է, քանի որ մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք եւ լավ հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Ղրղստանի հետ։ Խոսելով Ռուսաստանի կողմից եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զենք վաճառելու մասին նախագահը նշել է, որ ցանկացած հարցից ելք գտնել կարելի է երկխոսյա միջոցով։ Դա միայն մեր տարածաշրջանին վերաբերող հարց չէ, ես հավատում եմ, որ միշտ կա լուծում եւ այդ լուծումը երկխոսություն է, ասել է Արմեն Սարգսյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանի եւ հայ վիրավոր հերոսներ հիմնադրամի տնօրեն Հրազմիկ Արզումանյանի հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հիմնադրամի կողմից Հայաստանի զինված ուժերին եւ Արցախի պաշտպանության բանակին ցուսաբերվող օժանդակության ընթացքը, ինչպես նաեւ նոր ծրագրեր իրականացնելու հնարավորությունները։ Կարևորելով հիմնադրամի գործնեությունը եւ շնորհակալություն հայտնելով իրականացվող ծրագրերի համար, Դավիթ Տոնոյանը տեղեկացրել է, որ հիմնադրամի կողմից նվիրաբերված զինծառայողների կյանքի պահպանման առաջին բժօգնության պայուսակների հերթական խմբականակն արդեն իսկ առաքվում է մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասեր։ Իր հերթին Ռազմիկ Արզումանյանը տեղեկացրել է, որ հիմնադրամի կողմից նախաձեռնվել է նոր լայնածավալ ծրագիր, որով նախատեսվում է մարտական հերթապահություն իրականացնող ազնագազմի սանիտարահիգիենիկ պայմանները բարելավելու նպատակով մարտական հնակետերը կահավորել սանիտարական եւ խոհանոցային պատրաստի հանգույցներով։ Զրուցակիցներն ընդգծել են հիմնադրամի յուրահատուկ դերակատարությունն ու համահայկական նշանակությունը եւ երախտագիտություն հայտնել բոլոր այն հայրենակիցներին, ովքեր հիմնադրամի միջոցով իրենց ներդրումն են ունենում հայոց բանակի կայացման գործում։ Սիրիայից զորքերի դուրսբերման մասին Վաշինգտոնի որոշումը մտահոգության տեղիք է տալիս։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Գիրոմանոյանը։ Նրա խոսքով այս որոշումը նոր հնարավորություններ կբացի Թուրքիայի համար զորքերը Սիրիայի տարածք մտցնելու տեսանկյունից։ Կիրո Մանոյանը նշել է այն փաստի կարևորությունը, որ նման որոշումն ընդունվել է ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի նախագահների հերախոսազրույցի ժամանակ եւ այն Վաշինգտոնի իշխանությունների կողմից միաձայն չի ընդունվել։ Այս կապակցությամբ մենք մտահոգության մի քանի պատճառ ունենք։ Նախ Սիրիայի տարածքում հայ բնակչության ներկայությունը, որ կարող են թուրքական զինված ուժերը ներթափանցել, երկրորդ այն փաստը, որ այս ամենը տեղի կունենա մեր սահմաններից համեմատաբար մի փոքր հեռու, ասել է նա։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Կիրոմանոյանը նշել է. Կարծում եմ առանց Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների կորզատրության անցնել հարցի էյության ղարկավորմանը մեր համար մի քիչ վտանգավոր է, որովհետեւ մենք տեսանք ինչպես Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում պայմանավորվածություն ձեռբերվեց, բայց շատ արագ Ադրբեջանը այդ պայմանավորվածությունից հրաժարվեց։ Հիմա բնականաբար կարելի առարգել նաև որ Հայաստանի վարչապետի հետ ձեռբերված պայմանավորվածությունը զինատատարի խախտումները նվազեցնելու առումով առ այսօր հարկվում է բնականաբար դա հարկվում է Ադրբեջանի կողմից երկու նպատակով մեկ որովհետև իրենք ինչպես վարչապետի պաշտոնակատարն է ասում թիրքային դեղաշարժեր արեցին երկրորդ ցույց տալու համար որ կարելի է որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ուղագի պայմանավորվեն եւ այդ պայմանավորվածությունը իրագործեն Դուք լսում եք լուրեր։ Այժմ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Սոֆիա Հարությունյանը։ Դեկտեմբերի 17-ից 24-ը արտակարգ քիրեվիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 34 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 2, տեխնացին բնույթի 8 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ կենցաղային բնույթի 14 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան 64 դեպք, հիվանդի տեղափոխում 7 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 3 դեպք, տուժել է 3 քաղաքացի։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 4 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։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 Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևելյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։